Betlehem, Betlehem, orașul celui prea înalt, Betlehem, Betlehem, din tine va ieși stăpânitorul lumii. Sceptrul din Iuda nu se va frânge, așteptatul popoarelor nu va întârzia.